Ngrina ato mikrofone Olta. Mire, ça bëhet? Mirëmëngjes Blendi. Si jeni? Mirë. Nuk e dëgjoj veten fare Jeri. Oh, un pak. Më, do që të dëgjojë çfarë, më të një si gjojë, më se shbërë e të kërë e prega atje. Nëjse, s'ka gjë. Hej, mirë se kemi ardhur në program, miq të dashur, është klubi i mëngjesit, hapur edhe për ditën e sotme, është e premte, data ka 25, kështu që jemi drejt fundit, por kemi edhe shortin e madh sot, si jeni? Shumë mirë, mezi po pres shortin, me di, se bëndi se ditë. Mirë. Mirë. Mirë. Ishte shkëlqyeshëm atje. Shumë shumë bukur. Ti që nga Facebooku. Po kështu është. Kur e prind përveç Oltës që s'do me ditë fare. Është, është. Jet notë më. Ti hape atë telefon. Ne të bëj. Edhe unë kam kaluar shumë mirë. Ai faleminderit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur. Seriozisht, ky mikrofon është i hapur këtu apo po flas shumë? Hë? Është 7:10 minuta. Është e premte, muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit, kështu që mund të na shkruani në 069 20 70 222. 069 20 70 222 është numri ynë për komunikimet tona me SMS. Ëh, ka dhe një gjë tjetër sot, do hidhet ai shorti i madh i pari ndër dy. Mm -hmm. Shortet që do të hedhim këtu në klubin e mëngjesit. Njëri short është sot Dhe është në orën 10 pa 10. Jeri do të tërheqë një emër nga të gjithë ato emra që kanë shkruar dua pushime dhe kanë dërguar SMS në 069 20 70 222, sepse kështu ka funksionuar. Njerëzit kanë dërguar një SMS tek 069 20 70 222. Nuk u ka kushtuar asgjë dhe kanë shkruar atje dua pushime dhe, dhe emrin e tyre. Ne do t'i marrim ato, i kemi printuar një pjesë që na kanë mbërritur, do të printojmë të tjera sot nga ato që do të na vijnë, kështu që Kështu që çifti ynë do të shkojë dhe do shullehet. Do të bëjë pra pushime. Diellin e mrekullueshëm të shtatorit do të jetë një fundjavë e gjatë për disa, mund të jetë një e enjte, e premte, e shtunë dhe e diela kthimi. Për për kthimin në Por është buzë Jonit, hoteli është mu buzë Jonit, një qetësi absolute. I rrethuar me natyrë, nuk është një hotel në një vend kështu ka pishinë, ka gjithë ato ambientet e bukura. Pak më vonë do ju tregoj edhe me imazhe po doni, por mund ta gjeni edhe në Facebook, nëse doni ta kontrolloni vetë. Preveza Beach Hotel. Kështu që dua pushime, emrin tuaj, mos harroni. Kjo është çfarë bëjmë sot, kryesorja. Tjetër kemi në klubin e mëngjesit lojrat, quizet, muzikë të mirë gjithashtu. Lajmet që Jeri ka zgjedhur. Ëm um, dhe dhe një gjë tjetër. Shumë mirë. Se sa, po jo, po paska qenë gënjeshtër. Po gjithsesi. Kthehemi, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, A Sky Full of Stars, është çfarë dëgjojmë në këto momente. 7:13 minuta është e premte. Muzikën e zgjidhni ju me klubin 069 20 70 222. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Ora është tani 7:21 minuta. Ëm um, un jam uh, shumë i lumtur që të prezantoj sot edhe shortin e madh që Jeri do të hedhi mbas pak. Kështu që mund të na shkruani që tani dua pushime 069 20 70 222 po i mbledhim që të gjitha ato. Olta po i printon, po i pret ndërsa po na bën kafe dhe komandon pultin në këtu në klubin e mëngjesit. Është falim, faleminderit. Ëh, uh, duar shpejta. Po, ato po i shkruan me këmbë ndërkohë. Po shikosh nga poshtë, Olta mund të bëjë disa gjëra. Olta tani është duke bër pultin. Blendi kam tër javën që merrem me shortin. E di, e di. I ke parë që i kam grisur të gjitha mesazhet që kanë ardhur. I ke grisur. I kam hedhur në. I ke bër gati. Çfarë çfarë do thotë ajo kur thotë grisur, do thotë prerë. I kam prerë, po, i kam hedhur. Vë një vizore Edhe e tërheq atë letrën kështu se është shumë praktike. Ja ka marr dorën. Kështu që i ka i ka grisur mesazhet në shirita, miq të dashur, secili prej tyre ka emrin tuaj. Për çdo mesazh një person, për çdo e u kemi bërë atë ne, quhet deduping, është shumë kollaj. Qoftë se dërgon një uh, njëjtin emër, njëjtin numër dy herë, Ne e vëmë atje jo, jo. vetëm një herë. Vetëm një herë. Sepse ka pasur njerëz që kanë dërguar 100 mesazhe për shembull. Po po. 130 mesazhe. Po një herë do hyj, se nuk mund të jetë drejt, pastaj që ëm um, ne nuk e bëjmë kështu që kush. Shansi është i barabartë po për këdo. Po të ishte, po të ishte me para. Po të ishte se ti e blen, për shembull, ose ne t'i bënim SMS-t me lek. Mm -hmm. Thoshim që do bëjmë SMS me lek dhe kush blen më shumë SMS? Atëherë. Kush dërgon më shumë pra? Atëherë, është si me lotarinë, sa më shumë bileta të blesh, aq më shumë shanse ke. Ne nuk e kemi bërë ashtu, se ne nuk duam të përfitojmë. Kjo është një dhuratë jona për ju. Dy çifte pushimesh për dy çifte të lumtur. Njërin e japim sot, njërin e japim të premten tjetër. Dihet tre net 4 ditë në Prevezë, të gjitha të paguara, kështu që ë do të hidhet në orën 10 pa 10. Jeri do të tërheqi numrin. Gjithashtu po. emri është shumë i rëndësishëm. Emri është i rëndësishëm. Kush nuk ka patur emrin, nuk është futur te shorti. Duhet emri sepse duhet të thërrasim një emër, kështu që ajo ajo kuptohet, kuptohet. Po ë Doja t'ju pyesja një çik Se si do ndiheshit ju mm -hmm. Në lidhje me atë E mbani mend atë historinë që bëm para dy ditësh këtu Për ata që nuk Nuk e kanë dëgjuar është një kompani miq të dashur në New York Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës E cila quhet Chicago's Water Saver Faucet Company Ka emër pak të gjatë Chicago's Water Saver Faucet Company um, Por është në New York Dhe kanë vendosur një ligj ata brenda për brenda kompanisë, një rregull, për shkak se njerëzit nga sa duket abuzonin diçka. Dhe rregulli thotë që gjatë 8 orarshit të punës, gjatë orarit zyrtar, ti nuk mund të shkosh në banjë për nevojat mm -hmm. e mhm. tua personale më shumë se 6 minuta. Mund të shkosh disa herë nëse ke nevojë të shkosh disa herë, por në total duhet të jenë 6 minuta. Numërohet koha, ti nuk mund të kalosh në 8 orarshin e punës më shumë se 6 minuta në banjë. Dhe çfarë kanë bërë është kanë vendosur këto kartat magnetike te hyrja e banjës, në mënyrë që të hapet dera e banjës, duhet që të bësh të kalosh atë kartën atje, t'ia t'ia t'ia tundësh një herë kështu, që ta ta marrë ajo ta ta njohë. Kështu që ti e hap derën vetëm duke lajmëruar që unë Blendi po hyn në banjo. Ora 11:36 sekonda, 36 minuta. Mm. Edhe e ka ai ata pastaj. Në fund të ditës ai mund të shikojë që Blendi ka shkuar në banjo 4 herë. Edhe mund të mendojë që Blendi ka nevojë për uh, ku di të thosh çfarë? Mund të bëjë gjykime, e kupton? Mbi si shumë shpesh po shkon apo nuk shkon aq shpesh sa duhet. Po. Mm. Edhe këtë herën e dytë thotë që ka vonuar një çikë si shumë, 3 minuta. Po s'është pak shumë, 3 minuta, po. është pak shumë. E, të gjitha këto gjëra që si të thuash janë akoma më shumë mendime, akoma më shumë barrë për punëdhënësin që të mendojë për punonjësit e vet. Vrasë mendjen edhe për edhe për këto gjëra, si të thuash. Shëndetin e punonjësit. Por, por ata s'janë të kënaqur. Punonjësit, asnjëherë të kënaqur punonjësit. Thonë që pse duhet na i numërosh herët që shkojmë në banjo? Pse duhet ta dish ti nëse bëmë njëshin apo dyshin? Sepse e, e shikon tek koha. Ç'të hyn ty në punë ajo, a nuk është paksa personale thonë ata. Po më fal paksa intime. Për shembull, mund të thotë unë jam me prostatë. Si më mban ti po. me orar? Është vërtet. Është vërtet. Por ai thotë gjatë uh, një ore që e kanë pushim gjatë ditës, Mund të bëjnë çfarë të duan. Ama kur jemi në orar zyrtar, thotë ai, unë nuk mund të abuzoj 6 minuta, mendoj se janë boll. Tashi, kjo është gjithçka, kjo është situata. Tani, mua nuk më duket çfarë do bëje ti. Nuk më duket edhe normale që të kenë vënë re që njerëzit të për të bërë bisht punës, shkonin të rrinin në tualet, a? Domethënë është edhe kjo pjesa që më duket pak e çuditshme për të marrë një lloj vendimi kaq të prerë. Ka njerëz që e bëjnë Njëri. Të tregoj një gjë. Nuk është aq e këndshme që do të po qëndrosh shumë gjatë në tual. Kur kur kam punuar, kur kam punuar në një kompani që nuk është fort larg nga kjo. Mhm. Mm 9 vjet kam qenë në një vend. Dhe ishte një kompani e cila uh, ishte nën kupolën e New York Times-it. Dhe për këtë arsye edhe ishim edhe në gazetë Boston Globe etj etj. Mm -hmm. Jan janë një grup gazetash. Për këtë arsye, për shkak se ishte kjo, Atje, çdo mëngjes kur hyje tek uh, porta, ishin 3-4 gazeta ndryshme që ishin gazeta të kompanisë Tam. dhe se, për secilën nga një stiv e madhe. Do të ishin një 20 25 kopje për secilën nga gazeta. Mm -hmm. Dhe ti sigurisht mund t'i merrja ato, se punoje në gazetë, nuk do paguaje. Tam. Për gazetën. Prandaj ishin aty. Dhe në banjën e burrave, Dhe në banjën e burrave kishte gjithashtu gazeta. Gjithashtu ishte vendi tjetër ku mund të gjeje të gjithë gazetat. Wow. E kupton? Edhe njerëzit unë po them që në banjën e burrave dëgjoje shumë shpesh gjëra kështu, tip ja. Dëgjohej kjo. Shfletimi i gazetës. Shfletimi i gazetës. Rahat rahat. Ja ta shikojmë çik. Oh, paska dalë ministri Veliaj. Pasaj këtu. Ndoshta. Ndihmon, kam përshtypjen. Kështu që ka, domethënë ky debat është është i balancuar, mm. mendoj unë. Ka dy krahë. Ti Olta ç'mendon? Nëse unë t'i numëroj për shembull minutat them, shko Olta dhe para se të thahet pështyma këtu, ti ke mbaruar, ti je larë, tharë, veshur, krehur. Pak e vështirë. Edhe kthehesh prapë si femër këtu. Pak e vështirë, po do ta bëj. Nga halli do ta bëj. Tash i shqiptari e bën kam shimin. Ju mendoni që shqiptari nëse për shembull i i, i vë kësi kushtesh, reagon, revoltohet, ngrihet? Apo thjesht bindet si po, ajo historia e Harry Fultzit. Është mësuar, është them unë. Mund të ngelet hatri ditën e parë, ditën e dytë uh, vjen me nerva, ditën e tretë do mësohet pastaj. Se në Shqipëri zakonisht ndodh e kundërta, sidomos në shtet, e fatkeqësisht kjo vazhdon që të jetë shumë e vërtetë. Ëm um, që njerëzit punojnë 6 minuta gjatë orarit të punës, edhe si thua, jo në banjë, po po për për punë në për kështu, në për punëra të tilla i harxojnë pastaj gjithë pjesën tjetër të mbetur të kohës. Të orarit zyrtar. Kështu. Nuk e di. Ja, se u trishtova tani. Ne s'bëjmë nga këto gjëra. Se mendova për sa pak mm. punojnë shqiptarët. Edhe më trishtoi, sinqerisht më trishtoi. E kam patalli. Se njerëzit punojnë shumë pak. Sidomos ata që duhet të punojnë më shumë. Ë, uh, nejse kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, Mika vjen tani me bum bum bum miq të dashur. Se që t'i ndryshosh gjërat, duhet, e kam thënë duhet Duhet shumë punë, duhet djersë, duhet, duhet mundim, duhet dëshirë, duhet... Ah. Ora shënon 7:32 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Oh, Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur miq të dashur 7:32, siç thotë Jeri tani ajo do të na tregojë një nga historitë e saj. Unë jam duke përgatitur dhe anagram. Dakord, unë do t'ju tregoj për një kompani portugeze, e quajtur Salsa dhe përgjithësisht merret me dizajnimin e veshjeve. Jo, jo, nuk ka të bëjë me atë që Duket nga emri. Mendoj, ose muzikën salsa ose bën salcë domatesh. jo, ka bën veshje. Dhe kanë nxjerr një linjë të re xhinsesh, janë krejtësisht të veçanta dhe ndoshta nuk e keni dëgjuar asnjëherë, sepse kanë krijuar pesë palë xhinse me ngjyra të ndryshme, por përveç ngjyrave, çfarë e bën të veçantë një palë xhinse të tilla është që kanë edhe aroma frutash. Ah, sa të bukura. Përkatësisht, ngjyra portokall mban erën e portokallit. Gjeta një website të ri të kësaj salsës. Ka për të qenë vërtet interesante, një palë xhinse të tillë ultra kushton vetëm 55 dollarë. Po, kështu, kështu duket se është kompani, ja ku thotë Salsa mhm. këtu, çka, në cep lart. Sa vërtet. Por koleksioni i ri i xhinseve ka pesë ngjyra, Blendi është e kaltër, roz, portokalli, e gjelbër dhe e verdhë po, dhe përkatësisht. Po, shikoj, shikoj, shikoj, shikoj, ja, ja, ja. Kanë edhe aromë frutash. Sa të mira që janë. Që do të thotë boronicë, portokall, mollë, limon. Boronicë, portokall, mollë, limon dhe kanë lënë jashtë Për goca s'ka? Nuk e di, është edhe pjeshka. Ja, po. Ja. Është normal. E kanë domethënë për goca. E kanë. Po për çuna çka kishin? Tani boronicë, portokall, mollë, limon, kjo. Nuk e kanë për çuna? Po limon, nuk ka. Atë jo, jo, jo limon. Ah, jo, nuk e kanë. Jo. Vetëm pesë kanë krijuar. Po, të shohin si do të ecin këto dhe pastaj do të kenë të tjera. Një sekondë, këto vijnë erë, vijnë erë e mirë. Vijnë erë e mirë. Mhm, po kur i lan mund t'i lash, era e tyre vazhdon dhe uh, mban për një kohë të gjatë. Ndonjë informacion çfarë e shkakton këtë erën, çfarë? Nuk e di, si ekzaktësisht, uh, nuk e kanë shpjeguar procesin uh, e prodhimit të kësaj cope, por kanë bërë të ditur vetëm këtë pjesë, mm. që janë në treg xhinse me aroma frutash. Me aroma frutash, që sado t'i lash vijnë aroma frutash. Mhm. Ë? Si anti gazra. Edhe Jo po duhet të them, je në Ballsh për shembull kal, kal, kalon në Ballsh. Kalon në Ballsh, i fut një të kruar mirë më kështu. Dhe vjen era mirë. Që të, të se ata që janë në Ballsh janë mësuar, nuk nuk u bën përshtypje ajo era po. Ka aroma atje. Apo jo. Të pakëndshme, po. po. Isha me një shok dhe kujtova se isha në Ballsh. Pastaj ai më tha se ishte ai. Nuk të, dhe ndodhi vërtet Iggy Azalea, miq të dashur, do të vijë tani, kjo është bashkë me Charlie XCX Muzikën e zgjidhni juve sot është e premte në klubin e mëngjesit Dua pushimin për ata që duan të shkojnë në Prevezë Në orën 10 pa 10 do të hedhim shortin Dua pushimin dhe emrin tuaj Ju kualifikon në 069 20 70 222 Shorti është krejtësisht falas Kjo quhet Fancy Dhe është për Arlindën Oh, bravo Arlinda E përshëndesim Ja ku vijnë uh, Charlie XCX Dhe Iggy Azalea, Klubi i mëngjesit Gigi Wap Gigi Wap They do that, do that Gigi Wap Do that, do that Gigi Wap Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Je je je. Um, unë e kam gati këtë anagramën e ditës së sotme, kështu që goca dua që t'i vë në provë, shikojmë se sa do t'ia dilni juve. Njëra pas tjetrës. Fjala nuk është uh, shumë e vështirë. Ramse Prexhë. Kaq R A M S E P R E XH E. Ramse Prexhë. Po, Ramse Prexhë. E di, ti je e ngarkuar sot. Kështu që mos e vrit trurin. Ku e gjeta këtë sot? E gjeta në fjalorin e gjuhës shqipe. Ramse Prexhë. Është një fjalë e vetme? Është një fjalë e vetme, po. Është fjalë e përbërë? E përbërë është. Ramse Prexhë është një fjalë e përbërë. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Fjala kyçe për ty, Olta tani është mbylle Në klubin e mëngjesit Ramse Prexhë Pa më prit më një pak Cila do të jetë dhurata, Olta? Sigurisht një orë nga Premium Watches Ok, shumë mirë Atëherë, për një orë nga Premium Watches Miq të dashur nëse arrini ta zbërtheni anagramën shpejt Edhe të jeni të parët do ta fitoni. Por është R A M S E P R E XH E 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Tani, sapo u kujtova për diçka. Çë? U kujtova për këtë këngën që dëshiroja që të dëgjoja sot në mëngjes uh, Meqë ka kërkesa muzikore sot në klubin e mëngjesit Më lejohet një dhe mua Po, sigurisht uh, Kënga quhet Remind Me Prandaj m'u kujtua. Mm. Po do e luajmë që këtu. Është nga Röyksopp. Po është këngë shumë e vjetër. Është këngë ja nja 10 mos më shumë. 15 vjet ndoshta po, mm. është është këngë e vjetër. Megjithatë këngë shumë e bukur, që ka qenë për mua gjithmonë melankolike. Nuk e di, nuk është se ka ndonjë kuptim kështu personal fare, po thjesht më ka pëlqyer. Po kur e dëgjon të fut në një botë tjetër, mm, prandaj. Mm, Ngrihet e teta. Ora është tani 7:48 minuta miq të dashur ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj se anagrama për ditën e sotme është Ramse Prexhë. Ramse Prexhë është uh, një anagram e thjeshtë, mendoj unë, Ramse Prexhë. 069 20 70 222 069 20 70 222 dhe një përshëndetje për këtë profesion të rëndësishëm, mm -hmm. e të mhm. nevojshëm, e të dobishëm për njeriun, kështu që Mos u tallni me Ramse Prexhë, se do të vijë një ditë që do t'ju duhet që të ë uh, prejë një Ramse. Do duhet të shkoni ju po, aty. Do prejësh një Ramse? Po, aty do shkosh. Kështu që kujdes Jeri, mos u mos u qesh tani. Jo, po nuk po qesh për profesionin. Jo, sigurisht. E di për çfarë më bëri përshtypje që të shkoi mendja pikërisht te ky lloj profesioni. Po pse, pse? Po se gjithmonë janë disa profesione që dikur kanë qenë të rëndësishme dhe tani janë lënë pak në harresë. Tashi Normal. Se prandaj jemi këtu. Për t'i kujtuar. Për t'i kujtuar këto profesione, të lëna në harresë. Ti ç'do na tregosh. Dua t'ju tregoj për uh, një gjerman. Një gjerman. Është pianist, artist. Ja. E ka emrin Stefan Aron. Uh, ky çdo vit uh, bën një tur nëpër Europë duke nisur nga Mynihu, nga vendi i tij dhe më pas uh, nëpër qytete apo shtete të tjera të rëndësishme mm. dhe uh, bën shfaqje um, nga më të pazakontat me pianon e tij. këtë vit ka vendosur që turin e tij duke nisur ditën e djeshme në Mynih, ta zhvillojë në ajër, në qiell, jo më në tokë si oh. herët e tjera, por me një platformë uh, që duket si një qilim fluturues, i cili mbahej nga një helikopter, është vendosur pianoja e tij që është tepër e veçantë sepse ka dhe ngjyrë portokall të ndezur dhe Stefan Aron ka bërë shfaqje apo ka luajtur në pianon e tij në qiell uh, me një qilim fluturues, ah. teknikisht, oh, sepse ai nuk fluturon, por ishte i mbajtur nëpërmjet një po pra, aeroplani. Çka di për për për këtë nga NBC News, po mm -hmm. po mhm. si koshe është Shumë interesante. Ka 4 vite rresht Blendi që wow. Stefan uh, zhvillon ture të ndryshme. Falë tash po çfarë mban atë çfarë mban varur pezull? Si çfarë mban? Mbi është avion? Ëh, uh, është një Helikopter do të jetë. Helikopter, jo, jo, jo. Avion nuk mund të jetë, se jo. ikën shumë shpejt. Është një helikopter. Do të helikopteri e mban të varur. Sepse është e kapur, po ta shohësh qilimin. Është i kapur në të katërt cepat, Olta, po, dhe vetëm aq, po edhe edhe pianoja duhet të jetë e montuar po, aty, nuk duhet të jetë lidhur, besoj se. Po edhe karrigia duhet të jetë e montuar edhe e lidhur. Nuk mendoj që që ajo platforma është. Është kaq trim ky. Vetëm sa duket, vetëm sa duket si një qilim, nuk është qilim, e. Po kam jo, të jep idenë e qilimit, po, por po. është një platformë që është e sigurt edhe nuk po, ka po. mundësi që të përkulet apo. Po, tash është e sigurt. Në ajër as. Mos i ka qenë sigurt me fjalën e sigurt ti. Po mirë, 90% është e sigurt. Mos i ka qenë. Nuk është prej cope, në këtë sens un po them që jo, ka një siguri më të madhe. Në një javë si kjo Jeri kur dy avionë rrëzohen, mendoja që. Mirë, ajo është tjetër gjë. Është pak më shumë, pak më e trembur, por me sa duket s'ta bën syri tërr. Kur vjen uh, puna për shfaqje kaq të bukura, nuk më bën syri tërr. E kuptoj. Okej. Okay. Faleminderit. Ë uh, Stefan Aron, miq të dashur mund të gjeni foto tek faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, spektakolare është varur nga helikopteri për të luajtur piano mbi një qilim një uh, qilim fluturues, të paktën kështu duket dhe është është është është goxha pamje, është goxha pamje interesante, kështu që uh, ju ftoj ta shikoni tek faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Sot në program veç kësaj Kemi mos harroni shortin në orën 10 pa 10, Jeri do të tërheqë një emër, dua pushime. Do të shkojmë tek Preveza Beach Hotel në Prevezë, është 3 net 4 ditë, janë të paguara ë uh, gjërat që do të konsumoni atje për qëndrimin, kështu që do të jetë muajin shtator, do të jetë në çift, njërën uh, njërën uh, njërën paketë e japim sot, paketën tjetër do japim pas një jave. Po. Pas një jave. Vetëm një mesazh ju lutem. Vetëm një mesazh. Mm. Mos na shkruani kaq shumë. Ka njerëz që na shkruajnë shumë mesazhe. Në rresht, një mjafton. Vetëm një do Sepse nuk hyjnë ato. Jan jemi ne këtu që i presim, e kupton? Nuk është se hyjnë dot ashtu kaq kollaj. Do të hyjë vetëm një për person, ne kemi thënë vërtet. Po. Sa mos t'jua fshijmë, më mirë mos i nisni. Ne, jo. Po, nejse. Okej. Okay. Po që ta dinë që nuk përfiton nga ajo, po hajde fol ti me ca njerëz. E kupton? Hajde fol ti me Rezartën që ka nisur sa e sa për shembull. Po mirë, mirë, nejse. Rezarta tash e mori vesh, se tash e dëgjoi, ndoshta e mendoi ndryshe, po unë thashë çfarë. Do hyjë vetëm uh, vetëm një për person. Kështu që kanë gjithë shanse të barabarta. Më thonë dërgoni një mesazh mos e vrisni më mendjen. Nuk është kështu. Dërgoj 100 mesazhe. Ja. Ja. Një, po ra, ra. Shkon Prevezë, kënaqu, është buzë Jonit, është mrekulli atje. Është fantastik vërtet. Kështu që Mirë, um, në klubin e mëngjesit miq të dashur Ne kemi edhe një zakon të vogël të të premteve Prej fillimit fare Ku muzikën jua lëmë juve Kështu që ju kërkoni këngët që doni të dëgjoni Ne i luajmë ato Ka ardhur radha tani Për të dëgjuar këngën e dytë të fuqishme nga Kiesza Kiesza po bën namin është një artiste e re Që quhet Giant in my heart. Dhe ka vokalin aq të veçantë Kiesza saqë menjëherë të bën për vete dhe ti e dallon që kjo është ndryshe, nuk është si zërat e zakonshëm. Është një zë i veçantë. Qëndron. Shumë i veçantë, dhe që, që aty. E ti e di që është Kiesza për shembull Normal Ti nuk mendon që kjo a, Mos është kjo Rihanna A është kjo Shakira jo. jo Over you E dëgjojmë këtë këngë tani në klubin e mëngjesit është super e bukur Giant in my heart me këtë këngë, ishte këngë shumë e bukur. Gjithsesi, mirë se keni ardhur këtu në mëngjes miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Altinin, Oldën dhe Lorin. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Ë, uh, sot kemi shortin, kemi ju që zgjidhni muzikën. Dhe mbas pak do të shikojmë me vëmendje këtë lajmin, por Super lajm. Nëse ë uh, ju ra rasti që ta dëgjonit, dje për uh, super vjedhjen e Bankës së Shqipërisë. Oh. Po pra, e lexova diku më tepër. Po, nuk kam dëgjuar më shumë. Është janë dy veta tek uh, tek magazinat e bankës ku rrinë paratë. Nga të cilët ishte edhe një grua, me sa di. Po pra, një grua, një burrë dhe një grua. Tam, tam. Këta të dy, ëm, këta të dy janë, si thua, magazinierë të parave dhe paratë i vijnë me arka, vijnë nga Zvicra ku printohen etj etj dhe mhm. janë, për shembull, kjo është një arkë plot me 50000 lekësha. Mhm. Edhe ti e peshon atë, se nuk i hap t'i numërosh, ato janë pafund, janë të reja, janë kështu nga ato kërcet kërcet. E mund të jenë tabakë, të paprera, nuk e di tash se si mhm. funksionon, ose ndoshta janë prerë, janë prerë atje, por që kanë ardhur të paketuar. S'kam parë ndonjëherë njeri, edhe flasim. Flasim kështu si me si nëpër filma. Fantazojmë tani. Dhe ehm, gjithsesi, ideja ka qenë kështu. Këta kanë marrë paratë. Ëh. Mhm. Dhe i kanë mbushur kutinë me libra. Për të njëjtën peshë. E kupton dhe ajo ngaqë peshohej, arka dilte e plotë, kishte 4 vjet, 4 vjet që këta e bënin këtë gjë. Mm. Në total 6 600 milionë të reja Urdhëro. Wow. 600 milion lek. Nuk ka mundësi. 600 milion lek të reja, për, jo të vjetra. Për 4 vjet. Për 4 vjet, po. Nga këta ky burri ka marrë 40 milionë të reja, mm -hmm. kurse kjo gruaja ka marrë shumicën. Po. Nga 600, domethënë që i bie që kanë marrë 560 milionë. Po, po. Ku i çoi? Nuk dihet. Ky thotë i kam lujt bixhoz dhe unë bëja këtë gjë thoshte. I luja Dhe nëse fitoja, pastaj do i ktheja, e kupton që mm. kisha me ça të luja. Wow. Por me, me idenë që do fitoja dyfishin e do t'i vija këto dhe pastaj kam boll lekët. Ojojoj. Ideja. Unë un po lexoja pak uh, se çfarë kishte deklaruar zonja që i fuste në trup uh, me idenë që mos i kapte njeri për apo të fuste në trup. Po. Do flasim pak më vonë për këtë. Flasim flasim me detaje për uh, Mirë se keni ardhur. Ora është tani 8:09 minuta miq të dashur me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të bukur. Atëherë. Ëm um, Kjo është historia për të cilën po flisim para pak, kështu që mund ta vazhdojmë edhe tani. Na zotëria quhet eh, Ardian Bitraj, ndërsa zonja quhet Mimoza Bruzia. Siç po e lexoja pak më parë, mm -hmm. tregohet që ky ka filluar rreth 4 vjet më parë, punonin të dy në eh, thesarin e shtetit, është një depo e Bankës së Shqipërisë, ku mbahen paratë. Dhe ky i merrte paratë, thoshte në prerje 5 mijëshe, mm -hmm. zakonisht ka pasur raste thoshte kur dilja me 10 milionë lekë të reja në trup. Wow. 10 milionë lekë të reja me vete wow. thoshte, edhe përfitoja nga rasti sepse shefin e kisha të ri dhe s'e kishte mm -hmm. s'e kishte idenë fare. Thotë se ç'bëhej, do të thënë ky futeshte i dobët, dilte i shëndosh. Futej i dobët, dilte i shëndosh. Po, po. Po kamera sigurie, nuk ka aty. Lin po nga sa duket nuk ka. Nga sa duket ajo ose nuk i kontrollon njeri. E gjitha, e gjitha paskëshin si thua artizanale, se ky merr lekë dhe i fut i fut fut libra. Ti mendon, po thoshte Lori pak më parë se Lori ne kemi regjisor, miq të dashur, dhe shikon shumë filma, kështu që Lori kur lexon titujt, imagjinon imagjinon një kështu një gjë për film, mhm. si Inside Man, e ke parasysh? A diçka e tillë, në një vjedhje spektakolare Denzel Washington është protagonisti. Por i del i del më banale se ajo, i del që është një njeri që merr lek i fut nëpër brekë, e kupton? Edhe dhe pastaj ve libra. Kështu më kështu në brekë i ka futur. Ka qenë kush i ka kapur ato para me dorë le ta dijë që janë pare pare të pista. Pare të pista. Mund të thuash. Pare të pista. me plot gojën, po, këtë. Po, por ky thotë që i kam prishur në një kazino poshtë shtëpisë. E bukur është që nuk e poshtë shtëpisë more burrë. Po, po, po. ti vjedh 6 miliard lekë Dhe ti mendon që bën edhe në një udhtim, a shkon në një kazino? Po, po. Mendon ja jep mirë kështu. Nuk i çon as lart në shtëpi po them, po i lë poshtë. Shkon një te Tajvani se se se, a nuk po them jashtë shtetit. E kupton, a del del një nga nga lagja, po poshtë shtëpisë. Nga strofa. Tashi ata poshtë shtëpisë këtij si ndiheshin që në 4 vjet kanë ardhur 6 miliard lek. Në kazino nga nga ky i katit tretë ai që është me qira. Është e çuditshme. Atje. Nuk e nuk e marr vesh, nuk e marr vesh. Tani siç e kuptoj unë, ë nga sa raportohet se çdo gazetë ka një version tjetër, por ky para sa kohësh është konfrontuar nga kjo zonja, që është bash si thua është bashkëpunëtore dhe bashkëfajtore tash bashkëfajtore. Këta s'janë shpallur të fajshëm, kështu që nuk e dimë. Por Mimoza Bruzia quhet kjo, që fillimisht thotë që Shiko se sot. Në dëshminë e tij para hetuesve, Ardian Bit Bitraj ka implikuar në vjedhje edhe kolegen e vet Mimoza Bruzia. Mm -hmm. Ai ka deklaruar se kolegja para disa javësh e kishte kuptuar se ar nga arka mungonin 400 milionë lekë, por ai e ka joshur në bashkëpunim. Mm, pra kjo e ka konfrontuar në mëkat. Po, nëse e ka ah. thënë, "Ç'ke ti mi zemër." E ka joshur. Ti sjell lekët te shpia. Tashi, ky është 45 vjeç nga Skrapari. Oh. Më thoni ju mua 45 vjeçarët nga Skrapari, kë nuk kanë joshur në Shqipëri? Okay. Imagjinoni për një 45 vjeçar skraparli. Një kokë rrumbullak, siç është edhe zoti. Është viti i 45 vjeçarëve ndoshta ky. Ndoshta, ndoshta po. Rrogon. Kështu që të gjithë janë të joshur nga ky edhe Mimoza Bruzia nuk kishte pse të bënte përjashtim. Gjithsesi, mirë. Ëm um, Bravo qoftë. Bravo qoftë. Guxim. Tash nuk di se çfarë do ndodhë. Ky thotë i kam lënë në kazino, e kupton? Puna është që kapitë vala e prishjes kazinon poshtë pallatit të tij, s'gjen prova. Ato ikën kot. Hajde gjej ato lek. Kështu. Po gjithsesi, policia dyshon se tash po t'isha unë që kisha vjedhur 6 miliard lek. Po flasim me të vjetra, tani 6 miliard miq të dashur. Janë të tëra, 6 miliard gjëra të vogla. S'i ka numëruar çfarë? Ëh, nëse s'i ka numëruar kjo është puna. Ai i mbante me brek, thoshte një pal brek. Ai ose një pal ush, një pal poture. 100 mijë euro. Ishin në lek, ishin në prerje 5-she gjithmonë, 50 mijë lekë. Ëm, um, jo, po do thosha këtë, nëse do ta kisha bërë unë këtë vjedhje, do t'i investoja diku. Se ky është skrapallilla. Këta investojnë. Ëm, um, dhe dhe po prandaj po them, dhe pastaj do thosha që s'i kam valla, i kam lënë në kazino. Po. S'i kam. E kur dal nga burgu, pastaj i kam. E kupton? Kam edhe më shumë pas. Po ka rrezik nuk shkon në burg, se siç po thosha, është. Po tani leku pa dier, s'ka shoj. Gjithsesi, ej, dëgjomë, um, kemi edhe fjalën e censuruar sot në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ja ku vjen në këto momente. Hapni veshët, kujdes, është një fjalë të cilën e kemi fshirë, ju duhet ta gjeni se çfarë është dhe Olta Pak sekonda më vonë do të na lajmërojë se kush ka fituar edhe këtë. Anagramën. Po. Dhe tani fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Ka mundësi që nëpërmjet numrit të IMEI-t mund të identifikojë vetëm në pak sekonda se ku ndodhesh. Të kontrollojë e-mailin, të kontrollojë mesazhet, të kontrollojë WhatsApp-in, Viber, BBM, Facebook, Twitter dhe çdo sigurisht. Dhe çdo pip sigurisht. Sigurisht. E kam dëgjuar këtë. Ç'e ka ky? Eduard. Eduardin, ça thonë po, Eduardin. E kam dëgjuar Edin. Ëm um, kur ka folur Zotin Edi, si e ka mbiemrin ky mo shok? Halimi. Halimi, Halimi po. Mm. Halimi. Ëm um, Unë s'e kuptoj pse tremben këta. Nuk e kuptoj pse tremen këta. Dëgjomë. Këta tremen kot. Edhe sot përgjohet, edhe pa IMEI. Po sigurisht që mund të përgjohen po. E dëgjojmë një herë tjetër? Patjetër. Ta çojmë nga gjysma se. Çojmë, çojmë. Jo, jo, vëre të gjithë se kush s'ka qejf është zë i ëmbël. Ka mundësi që nëpërmjet numrit të IMEI-t mund të identifikojë vetëm në pak sekonda se ku ndodhesh. Të kontrollojë e-mailin, të kontrollojë mesazhet, të kontrollojë WhatsAppin, Viber, BBM, Facebook, Twitter dhe çdo sigurisht. Kujdes. Dhe çdo pip, sigurisht, po ça ka thënë? Unë e kam dëgjuar dhe e kam harruar. E kam dëgjuar kur doli, para një dy ditësh, edhe e kam harruar, po them. I fshikan shumë këta. Më mirë. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin. Ça mund të kishim fituar, po ta mbaja mend. Ça mund të kisha fituar? Po një kontroll të plotë në spitalin amerikan. S'e fitoj dot, s'e mbaj mend 069 20 70 222 nëse e gjeni çfarë ka thënë zoti Edi, zoti uh, Eduard Halimi në atë klip miq të dashur, ndërkohë që fituesi i anagramës për ditën e sotme është Doriani nga Durrësi dhe ka thënë xhamprerës. Bravo, bravo, bravo, bravo. Fiton një orë nga primi Muaçis. Është xhamprerës, Ramse Prexhë. Ramse Prexhë. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin, Altin, Oltën edhe Lorin çdo mëngjes me ju. Atëherë, um, ora tani është 8:24 minuta. Pak nga pak po i afrohemi edhe asaj zonës së kuicit me seri këtu në klubin e mëngjesit, megjithatë deri atëherë do t'ju themi që kemi shumë kërkesa muzikore dhe shumë kërkesa për të shkuar në, në Preveza Beach Hotel. Juve mund të mund të, Olta, ta shikojmë pak atë kutinë që ke bërë gati këtu, se sot Olta është një govatë, nuk është një është një govatë në fakt, është një tip govate, govatë nga këto plastike të cilën ne e përdorim për të mbajtur mrrokulla. këtu në radio, mrrokulla nga më të ndryshmet, kablo, priza, ku di unë tash, gjëra. Gjëra të ndryshme. Dhe ulë si duhet thënë që nga akuariumi i zakonshëm që ne e përdorim për të hedhur shortin, kemi arritur te kjo, ngrije pra një çikë, ta shikojmë për çfarë bëhet fjalë. Ah, ashtu. Faleminderit. Kështu që ndërsa juve, ndërsa juve na shkruani mesazhet tuaja, Olta është e zënë duke printuar, prerë dhe duke grisur, duke uh, bërë gati ato që do të jenë uh, biletat. Do të që jeri do të rreqë. E, pushimet tuaja. Në një mënyrë. Po, po, po. Është një paketë në Preveza Beach Hotel, miq të dashur, në shtator, 4 ditë, 3 net në çift me ushqimin e përfshirë dhe një e japim sot, një e japim të premten tjetër. Kështu që mund të vijoni të na dëgjoni edhe gjatë uh, javës në vazhdim për të fituar këtë paketën tjetër turistike që do japim uh, javën që vjen. Tani ti si ndihesh? Mirë. Mirë je. Si shkoi mbrëmë te Vudu një herë, pa më tregoni pak. Fantastike. Çunat ishin Duket. Mhm. Shumë shumë shumë mirë. Mhm. Mm Edhe domethënë përveç zhanreve ku foli dhe djali këtu te ne, domethënë ideja klasikëve. Po. Sollën edhe Amy Winehouse. Ah, vërtet. Po Robin Thicke. Po çfarë ishin në uh, Chris Cab? Chris Cab të përzier në rock apo i bën kështu funk punk? Jo, sipas uh, versionit. Dum dum dum dum. Domethënë duke futur pak atë zhanrin e rock mm. brenda. Mm. Ti je jo. Më thanë po, mua që ti kishe qenë njeriu që nuk nuk donte që të ikte nga tavolina. Nuk shkulej. Nuk shkulej nga lokali, thoshin. Nuk shkulej. Duhet të kishim ikur para Do të kishim ikur në 12 tani, unë i dhash leje, po ju dhash leje deri në 12. Në ti ke shkelur. Po, që në 12 e gjysmë të ishim në shtëpi pra. Ke shkelur shtetrrethimin aty. Se këto gjëra nuk mund të kalojnë kaq kaq lehtë. Kaq lehtë. Tashi si e dëgjoj emisionin nga nga makina? Ha? Po se di sa i ka rënë vërdall Tiranës ja. altini që ta dëgjonte. Po, mi po. Ej, po pse po djersit unë? Pse po pse po bëhet kaq nxehtë këtu? Çfarë po bëjmë ne këtu? Emision. Ç'është ky sikleti më? Mos e fikën kondicionerin. Olta po ankohej kishte ftohtë. Nëse dikush ka fikur kondicionerin, le të vijë të më fshijë mua djersët i njëti i njëti. Le ta bëj. Njëti person. Po. Oh. Një gjë që një gjë që na ndodh këtu herë pas here dhe që sado që mundohem, mundohem, nuk arrij dot që ta ta mësoj dot veten, është që ti nuk duhet të hapësh gazetat para se të bësh një emision mëngjesi. Mendoj unë. Tashi e gjithë filozofia e medias shqiptare për leximin e gazetave Për mua është komplet e mbrapsht, do më e mbrapsht. E mbrapsht do të thotë qëllim keq, jo, është thjesht idiote. Por ë uh, të marrësh e të lexosh gazetat. E të lexosh se si ky theri gruan, se si ai vrau fëmin e vet, jo, jo. se si ky tjetri vrau kalamajtë e të vllait, e vllajin, e vllain tjetër, e gruan e vllait e veten e kështu. E normalisht, pastaj që të dalësh në mikrofon edhe të mundohesh që të mbash njerëzit, po themi, me bisedë, me argumente, me me pak argëtim, me muzikë të mirë, bëhet e vështirë. Sidomos kur bëhesh prind për shembull edhe edhe lexon historira me kalamaj që vuajnë, me fëmijë që vuajnë, pasojat e çmendurisë së të rriturve apo një smundje apo një fatkeqësi apo një gjë tjetër, pastaj që të dalësh këtu edhe të thuash të bësh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Po. Dhe çfarë bëja unë ishte që po shikoja ë gjatë këngës të George Ezra, po shikoja këtë konfliktin në Gaza. Ata kalamajtë që oh, mm. e tmerrshme. E kupton, prandaj po më ikin djersë mua. Ikin djersë këtej, ikin djersë sepse u bëra shumë keq. Është është çmenduri fare kjo, kjo që po ndodh këtu. Ë E jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Edhe e bëhet edhe debat, se lexoj ca debate që janë bërë edhe tek Peshku pa ujë, po edhe në vende të tjera në lidhje me këtë. Edhe thua, po gjithsesi çfarë justifikimi mund të ketë për fëmijët që, që të vrasësh fëmijë. Se thua se jo, po këta na ashtu po janë apo këta kështu. Tash janë katër kalamaj në plazh që luajnë futboll. Bum, bie një predhë i vret që të katër. E kupton, është një shkollë me fëmijë të vegjël që janë gjithë nga nga 10 nga 15 vjeç, Edhe bum bie një predhë edhe vriten gjithë ata kalamaj. Shikon skenat nëpër spitale me me fëmijë me që nga 1 vjeç deri në 4 vjeç, ca me me kokën hapur, ca me gjakra ndërsa kështu, e kupton? Edhe thua, po mirë mo po, kjo është fushëbeteja? Kjo është kjo është lufta, këta janë ushtarët, këta janë këta janë armiqtë, këta janë terroristat, këta janë rreziku, kërcënimi, po themi. Këta fëmijët Se ti qëllon mbi fëmijët dhe thua që po e bëj, po, po, po mirë, po fëmijët shyn. Ta thuash që është një lemeri biblike nuk e thua dot. Se e bëri ai mbreti Herod kur mm. lindi Krishti, meqë jemi në Izrael. Edhe kishte frikë ai se do t'i merrte fronin. Edhe tha gjithë fëmijët që janë gjithë meshkujt nën 2 vjeç të vriten. Vriten. Po një herë ndodhi dhe dhe përfundoi në Bibël, edhe ka kaq shekuj që flitet për këtë ngjarje. Se ishte një krim që të vrisje fëmijë. Kjo ndodh çdo ditë në Gaza. Është që fëmijët dhe gratë nuk duhen prekur. Po kjo ndodh çdo ditë, kjo ndodh, kjo ndodh, kjo ndodh, kjo ndodh, po ndodh prap. Bibla nuk i nxit gjithë këto, gjithë këto vrasje fëmijësh. Që të thuash që është lajmëri biblike është më shumë se aq. Është një çmenduri e vërtetë. Dhe nuk e di domethënë, prandaj u prisha, po këto temat. Jo, ke të drejtë sepse për ditë ka lajme të kësaj forme, dhe nuk është vetëm një, por janë të shumtë. Mm. Kështu. Kështu që nejse. Okej, kur të kemi do të kemi edhe kuicin me seri miqtash, do ndrojmë do ndrojmë pak temat, ja.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 Mesazhdërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani, a e dini se? Me Jerin në klubin e mëngjesit. Një pemë ulliri mund të jetojë rreth një mijë e pesëqind vjet. Qumështi i hipopotamit ka ngjyrë rozë. Njeriu mund të mbajë mend vetëm katër gjëra në moment. Iluzionet optike krijohen kur syri i njeriut bie në konflikt me atë që truri i tij pret. Dueli me armë është i ligjshëm në Paraguaj për sa kohë që dy palët janë të regjistruara në qendrën e dhurimit të gjakut. Persia e ndërroi emrin në Iran në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë. Minjtë mund të dallojnë ndryshimin midis dy gjuhëve të ndryshme të njerëzve. Skocia ka numrin më të madh të njerëzve me flokë të kuqe. Sean Connery refuzoi rolin e Gandalfit në filmin Mbreti i Unazës pasi nuk e kuptonte skenarin. Në Singapor është e ndaluar të shesësh çamçakëz. Nga të gjitha shqisat, nuhatja është shqisa që lidhet më shumë me memorien. Zelanda e Re ka shtatëdhjetë milionë dele dhe katër milionë njerëz. E shtrirë në rrugët e Salt Lake City në ditët e verës kjo rrëshqitëse treqind metra po ndihmon vendasit që të freskohen dhe të zbaviten. Pinguinët kur bien në dashuri kërkojnë guackën më të bukur në plazh për t'ia dhuruar së dashurës. Mjelmat vdesin nga pikëllimi pasi vdes partneri i tyre. This is Club FM 100.4. Pim pim pim unim. Faleminderit Jeri për uh, Asi gjë blendi. A e dini sen shumë e bukur edhe për ditën e sotme, sidomos kjo e pinguinit, pinguinit me guaskën më të bukur në plazh që adhuron ajo. Ai kërkon ai shumë derisa bindet që ajo. Derisa plazh me pinguinit është më e bukur. Është një nga femrat më më të privilegjuara. për të mos përmendur një fjalë tjetër, sepse mashkulli pinguin mm -hmm. është jashtëzakonisht, po ngroh vezën një herë. Po vetë kësaj. Vezën e ngroh mashkulli me muaj me muaj që rri po kështu si rri gjithë gjithë jetën me të. Po, është të skutohet, është i mbaruar fare nga ajo. Nëse faleminderit eh, Altin, faleminderit Jeri. Atëherë tani do të nisim kuicin miq të dashur. Sot kemi fjalë të huaja në gojën e opinionistëve. Oh, oh yeah. Hello. Fjalë të huaja në gojën e opinionistëve, po jo vetëm edhe të gazetarëve, të mediave të shkruara, e lloj-lloj gjërave tjera, përkthimit të filmave, të komentatorëve, po, të sportit. Po mjafton të thotë vetëm njëri dhe pastaj përhapet. Po, është e përhapur. Um, unë do t'ju jap, miq, ashtu do funksionojë kështu, unë do t'ju jap fjalën shqipe, fjalën e bukur shqipe që kemi harruar, edhe ju duhet të gjeni fjalën e huaj, që ne përdorim Dakord. në vend të fjalës tonë. Okej? Atëherë. Kjo fjalë e huaj me origjinë latine miq të dashur ka zëvendësuar fjalën e bukur shqipe përfshij. Mm. Në media. Se ju edhe mund ta thoni në jetën e përditshme. Po. Por fjala e bukur shqipe përfshij është zhdukur. Është zëvendësuar në media nga kjo fjalë Me origjinë nga italishtja. Nga latinishtja në fakt po. Mm -hmm. Po e marrim që vjen nga italishtja, nga ndikimi i italishtes. Kujdes. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çdo fitues. Kur dikush është i përfshirë mm -hmm. në një aferë apo kur ti e përfshin dikë në një krim, në një kështu se media për këto flet zakonisht afera krime budallallëqe, budallallëqe. Kështu, gjëra të pista domethënë. Më fal Jeri. Po ngado që të kthesh kokën në Shqipëri edhe është kështu. Nëse. Ehm. Kaq. Kaq për momentin. Kur thoni do flasim pak edhe për këtë fushatën e 300 ditëve që është eh, tani më publicitare, po, po, e mrekullueshme. Dhe s'bën asnjë lek. S'bën asnjë. S'ka kushtuar asnjë lek, domethënë këto City Light-et, ah. billboardet, mm. uh, gjë mirë që. Të gjitha këto, asnjë lek nuk kushton fare, me zero kosto ndaj publikut, ka premtuar kryeministri. Po. Edhe është kështu, apo do flasim pastaj. Tash kështu thotë ai që është, pa asnjë lek. Un uh, ka një shprehje edhe angleze që thonë nuk ka asgjë si një, nuk ka drekë falas. There's no such thing as a free lunch. Po. Sepse ti gjithçka e paguan disi. Mm. E kupton? Në një formë apo tjetër. Është vërtet. Të rriturit e dinë këtë. Që s'ka drekë falas. Të vegjlit ndoshta e besojnë, nuk e di. Po kryeministri thotë se kjo është pa kosto, po unë s'e kuptoj se si mund të jetë pa kosto. Po mos ka folur me njerëzit edhe. Ia kam bërë si nder. Ah. Unë po të isha po të vinta. Si nder. Do të bëj. Jo, unë do t'ia kam bërë si nder. Po pastaj do i kërkoja një nder. Ti nuk je, ti nuk je në atë detyrë për të bërë ndere, edhe për uh, të kthyer ndere, se pastaj çupa. Kthehem pas pak miq të dashur, tani është Calvin Harris, e dëgjojmë. Ora është 9:43 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Ndërkohë që kënga që sapo u dha ishte kënga e ditës. Bravo. Sakt. Është Alma dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Faleminderit. Jeri ka fjalën tani. Është një histori shumë e trishtë. Ka ndodhur një ngjarje jo fort e këndshme midis dy shokëve të ngushtë. Njëri është 21 vjeç, tjetri është 20 vjeç, janë nga Irlanda. Është Darren Wayne, i cili ka pasur probleme me shokun e tij të ngushtë uh, për çështje droge, mm -hmm. sepse oh. shoku i tij 20 vjeçar dyshonte Jo, dyshonte që der uh, 21 vjeçari kishte vjedhur qeset e kanabisit dhe më pas ishin zhdukur dhe ky po i kërkonte llogarinë në njëfarë mënyre. I kërkonte llogari shokut. Shokut po, vet. I kishte humbur kanabisin. Po, po, ishin të implikuar uh, të dy në këtë ngjarje. Çfarë ka ndodhur është që 21 vjeçari sepse kanë qenë në shtëpinë e këtij, ka marrë pushkën uh, për ta trembur, por gabimisht ka shkrepur dhe e ka lënë të vdekur shokun e tij më të mirë. Okej, okay, deri këtu merret vesh se këto ndodhin ndonjë aksident, dhe... por kur je çun që merresh me drogë dhe me pushkë, mm. kam përshtypjen që ke edhe atë rrezikun e Tani ky është versioni që 21 vjeçari ka dhënë, domethënë ka treguar për policinë sepse është zbuluar ngjarja, ky nuk është se ka shkuar dhe e ka deklaruar, mm -hmm. por pasi është është marrë vesh është gjetur 20 vjeçari i vdekur dhe nuk dihej se si fillimisht, Njëzet e një vjeçari, shoku i tij i ngushtë ka shkruajtur në Facebook, Pusho në paqe, do të më mungosh shumë. Ti ishe si një vëlla për mua. Dhe e gjithë historia ka nisur këtu sepse kanë filluar të merret policia pikërisht me shokun më të mirë dhe kanë zbuluar ngjarjen që e ka vrarë ky. Po. Po mirë, ai në Facebook nuk thotë që e kam vrarë, ai jo, thotë thjesht ai direkt pasi e kishte vrarë shokun. Ajo koha ka qenë shumë. Ka qenë e menjëhershme dhe këtu ka filluar dyshimi i parë për policinë. Dhe më pas pasi është marrë në pyetje gjerë e gjatë ky ka pranuar. Ka pranuar që e ka vrarë por gabimisht, gjë që policia nuk ishte uh, fort e bindur për këtë dhe e kanë dënuar 21 vjeçarin me burg të përjetshëm. Oh, me burg të përjetshëm tani. Po. Wow. Aha. Faleminderit Jeri. Asgjë. Kështu që mund të ishte vonuar pak, mos ta shkruante menjëherë në Facebook, por është kjo mania për ta. Për të ndarë të gjitha gjërat. First, first Si shkruajnë ndonjë herë kështu kur janë të parët. Mirë, uh, çfarë kanë thënë uh, Olta në lidhje me këtë pyetjen time të parë, në lidhje me fjalët e huaja në media miq të dashur, kemi, kemi kjo fjalë nga latinishtja ka zëvendësuar fjalën shqipe përfshi. Dhe kanë thënë implikim, implikoj. E saktë. Im, implikim, uh, kishte një tjetër që gjithashtu mund të ishte involvoj, involvoj, involvoj, inkludoj, inkludoj, të gjitha këto. Po, po, po, po, po. Pra ishte implikoj, i implikuar në një mhm. krim kjo përdoret zakonisht implikare. Mhm. Ma si. Okej. Kështu që i fiton dy bileta për në Cineplexx. Mund të thuash është i përfshirë në një krim, është i përfshirë në një ngjarje. Ngjarje, por eh, por eh, gazetarëve tanë u vjen më kollaj që thonë eh, involvuar në një ngjarje. Ok, mirë, e dyta, miq të dashur që kemi për sot, në fjalë të huaja vjen tani. Kjo fjalë e huaj që kush e di nga e ka babën, ka zëvendësuar fjalën shqipe zotëroj. Që babë ka zotin. Kujdes. 069 20 70 222 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja. Kur dikush zotëron një pronë. Mhm. Mm Fjala jonë babë ka zotin. Nëse bëjmë një çikë etimologji, vjen nga zoti, zotëroj. Por një fjalë së cilës babën unë nuk ia njoh. Një fjalë e huaj na e ka zëvendësuar fjalën zotëroj dhe na e ka kthyer në çfarë? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë një ditë fantastike. Ora është tani 8:53 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-së. Ah, faleminderit Altin. Do t'ju kujtoj se do të japim ah, në një orë miq të dashur, në një orë prej tani. A, a që bja, në një orë fiks Në një orë kohë, do të japim një udhëtim çift në Preveza Beach Hotel Për uh, atë që do zgjidhet nga Jeri, rastësisht në një short Juve duhet të shkruani dua pushime emrin tuaj në 069 20 70 222 Vetëm kaq mjafton dhe bëheni pjesë e këtij shortit tonë për të shkuar atje Atëherë, sot në listën e gjërave që po bëjmë Kemi edhe një fjalë të censuruar është uh, zoti Eduard Halimi. Halimi që që flet për zotin Eduard Halimi që flet. Për IMEI-n, miq të dashur, për IMEI-n. Vitin fare thashë se ishte kjo me i thashë edhe një gozë të bukur. Ta gjejmë këtë ke IMEI, IMEI. Shumë ku do të mm. thash, do kenë gjetur ndonjë kështu këta braziliane, këta deputetët, por pastaj kur mora vesh IMEI ishte numër kodi ku do të thashë kështu. Po pra kod se. U zhgënjeva shumë. Okej, e dëgjoj. Ka mundësi. që nëpërmjet numrit të IMEI-t mund të identifikojë vetëm në pak sekonda se ku ndodhesh. Të kontrollojë e-mailin, të kontrollojë mesazhet, të kontrollojë WhatsApp-in, Viber, BBM, Facebook, Twitter dhe çdo sigurisht. Dhe çdo pip sigurisht. Privatësi kam. Jo. Kujdes, miq të dashur, kujdes, është më e thjeshtë se kaq. Është një gjë që e bënim përpara tani, e disa bëjmë. Me këto mjete tash i futemi në internet më shumë. Vetëm këtë s'bëjmë. 069 20 70 222 për uh, fjalën e censuruar sot në klubin e mëngjesit do të jetë çfarë uh, Një Olta? kontroll i plot në Një spitalin kontroll i plotë amerikan. mjekësor në spitalin amerikan. Faleminderit miqve tanë tek Spitali Amerikan në kryeqytet për këtë dhuratë. Ai që e gjen se çfarë ka thënë zoti Halimi. Halimi, ë ka për ta Ka për ta fituar. Ka për ta fituar. Atëherë Altin kanë thënë çdo rrjet. Jo, Altin. Çdo aplikacion. Çdo jo, foto. Jo. jo. Çdo video. Jo. Çdo nudo. Jo. Çdo informacion. Jo, Alta, por dhe një ndihmë goxha të madhe. Shumë të madhe që do të mbledhë. Çdo faqe sociale. Kush dha faqe? Jo. Kush dha ndihmë fal se thash? Jo, jo fillim, domethënë ideja që ne më para më shumë bënim. Ah, po po. Të se sa këto. Më shumë e vërtetë për këtë gjë. Yes, yes. Mirë, faleminderit. Ëm, um, kjo është uh, njëra gjë që po ndodh ndërkohë. Kemi edhe këtë kuicin tonë me seri nga fjalët e huaja që përdoren në media. Në fund fare ju thashë se fjala e bukur shqipe zotëroj zëvendësohet uh, nga kjo fjalë e huaj që s'ia dimë babën që do të thotë posedoj nga posedoj posedoj poseidoni jo jo s'ka të bëjë me poseidonin ja, po të kishit bënë po poseidoni mirë ide po posedoj E ka gjetur i pari Besniku fiton dy bileta për në Cineplex. Posedoj thonë, posedoj thonë gazetarët. Zotëroj thonë. Po se donte, zotëroj thonë shqip, po nuk e thonë shqiptarët. Në media zotëroj. Edhe ka diçka që është fjalë, është fjalë e shëmtuar. Këto fjalët zhduken pastaj pas. Po zhduken nga përdorimi, po sigurisht. Ky është problemi. Ky është problem prandaj po shkulim flokët ca. Okej, okay, bëjmë një tjetër? Mhm. Kujdes miq të dashur. Mhm. Mm Miq të dashur, kemi një tjetër fjalë. Fjalën anunçim. E cila? Ah, në shqip mund të ishte Çfar? Tani kemi kthyer kuizin përmbys. Nuk po japim fjalën shqipe për të gjetur fjalën e huaj, por u japim fjalën e huaj. Hajde gjeje fjalën shqipe. E kemi harruar. Që do duhej të përdornim për anunçim. Në vend që të anunçoj unë tani në radio diçka për shembull për juve, unë do të thosha që unë po bëj këtë gjë. Çfarë po bëj unë kur anunçoj? 069 20 70 222 Është në prag të fundjavës, shumë prej jush janë me pushime, kështu që është zemra Barku i korrikut është zemra e verës dhe shpirti, shpirti. Duam t'ju urojmë që t'ia kaloni sa më mirë, sa më nxehtë në kuptimin kaliente të fjalës dhe në këtë rast thuhet është shpirti o shpirt. Është shpirti o shpirt o shpirt. Është shpirt. Nëse o dëgjoj, kemi një fitues në lidhje me fjalën e censuruar për sot miq të dashur sepse kishim një personazh sot në Një politikan ishte zoti Eduard Halimi. Zoti Eduard Halimi. Faleminderit po, Altini. Ëm, kujdes të dëgjojmë. Që foli për IMEI. IMEI, po, IMEI. Ora, unë thosha IMEI, se ju thashë çfarë. Po, po, duket si. Është një braziliane thashë kërkojnë numrin e IMEI-t. Ku ti merr numrin e IMEI-t? Marr si IMEI, telefon. E thonë, do na marrin, e doli ky, tha Edi Rama, tha do të na marrin numrin e IMEI-t. Tash kjo IMEI do të jetë në një Ai me shal gjata kjo. Ja kupton me këta s'duan që t'ia marrin po, po. numrin e Edi Ramës. Numrin e IMEI-t dhe kanë dalë tash që ashtu po qelloi që gjithë. E ishte e gjitha për një kod të çuditshëm, idiot. Po pra. Dhe kanë thënë ata. Edhe pak çdo telefonatë. Çdo telefonatë pra. Ka mundësi që nëpërmjet numrit të IMEI-t mund të identifikojë vetëm në pak sekonda se ku ndodhesh, vendndodhja. Të kontrollojë e-mailin, të kontrollojë mesazhet, të kontrollojë WhatsAppin, Viber, BBM, Facebook, Twitter dhe çdo telefonatë sigurisht. Kush e ka gjetur? Po interpretimi është... interpretimi është goxha e mirë dhe çdo telefonatë sigurisht. Dhe çdo telefonatë sigurisht. Kjo është shumë e mirë. Ejoni i pari 613 mbaron numri fiton një kontroll të plotë në spitalin. Si kemi fjalën? Ejon. Ejon. Ejon. Të lumtë Ejon, ti ke gjetur pikërisht fjalën. Telefonatë është fjala që ka përdorur uh, personazhi i sotëm, zoti Mund të bëjmë një tjetër? Miq të dashur sot jemi duke bërë fjalë të huaja që po vrasin fjalë shqipe. Pim pim pim pim piri piri piri piri pim pim pim pim piri piri piri piri. Kujdes. Ka një fjalë edhe kjo me origjinë latine, mm -hmm. italiane mund të jetë. Mm. Bella. e gjatë dhe e shëmtuar, mendoj unë në fakt. Por, por, që po zëvendëson fjalën shqipe, rëndoj. Rëndoj. Rëndoj. Kur ti e rëndon një mhm. situatë, Jeri, Pam. Po. e rëndon situatën, e çon një shkallë më lart. Më lart. Cila është fjala e huaj që gazetarëve në media u pëlqen të përdorin në vend të fjalës së bukur shqipe. Në vend të fjalës rëndoj. Le ta vrasim edhe një pra. Kujdes. Kujdes, jemi duke gjuajtur miq të dashur për fjalë të huaja në mediat tona dhe janë pafund. Duhet një mitraloz saltizë, me çifte teke nuk nuk të del. Mirë, do të dëgjojmë muzikë tani është Met Gimi miq të dashur. Met Gimi është Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ja, kur mendonim që i kemi parë që të gjitha, vjen një gjë e re dhe na Na shokon edhe na habit po këtë radhë na shokon me të vërtetë me rrymë elektrike madje shikojeni këtë. Oh. Kjo quhet Pavlok. Çfarë është kjo? Çfarë Pavlok është uh, një pajisje. Si orë duket. Duket si orë, mbahet në kyçin e dorës, miq mm. të dashur dhe është një pajisje e cila uh, këto kohët e fundit është uh, duke u është njeri ai që e ka bërë këtë mm. Pavlokun. Dhe e ka emrin, e ka emrin ky shoku, e ka emrin Mantish Sethi. Mantish Sethi. Po, zoti Mantish. Çfarë shërben kjo tani? Çfarë shërben kjo? Çfarë bën kjo mm. tash? Ti e mban në dorë. Po. Okej. Okay. Është si byzylyk. Po, edhe vendos për shembull që unë do vrapoj thua ti, se është me sigurisht ka një aplikacion etj etj. Po. Edhe thua që unë do vrapoj 10 km në ditë. Mm. Thotë shoku jot po mos e vër 10 km në ditë bëre shtatë, për shembull jo, jo do vë 10. E vure 10, e hëngre. Pse? Sepse nëse ti nuk vrapon 10 km në ditë, ajo Lëshon rrymë elektrike. Oh, do një gjë. Edhe të dredh, derisa të mbushen 10 kilometrat. Ti duhet të vraposh, e kupton? Po s'u mbushën 10 kilometra, ndalove, fillon ajo prapë. Edhe është, domethënë të ndëshkon. Mhm. Dhe përdor dhimbjen. për të të motivuar. Ky shpiksi, uh, zoti po Manish. Vetëm për vrapin ka apo edhe për gjëra të tjera? Për vrapin dhe për gjëra të tjera. Man, mani, do të mund të programohet. Manish Sethi, për shembull, shpjegon që nëse unë thotë ai, sepse ai e mban edhe gjatë gjumit, se i kanë gjithë këto funksione siç i kanë uh, që kanë fantasi. Këto të tjera, domethënë uh, çajën ato Jawbone edhe janë ca janë ca produkte të tjera si këto. Po. Është ajo e Nike, uh, Fuel Band, ku di un se çfarë. Kjo mund të mbahet gjatë gjumit dhe në mëngjes ajo ka dridhje. për të zgjuar. Tam. Dhe ti mund të bësh atë që quhet snooze, që ë e vë prapë në po, gjumë. Po. Atëherë ti fiton 5 minuta. Mm. Nëse e vë në snooze 2 herë, mm -hmm. herën e dytë. Jo. Fillon elektriku. Kështu që mund të çohesh nga gjumi kështu. E kupton? Ehm, edhe nëse ke fëmijë, rekomandohet që ta lësh në drejtim të dritares. Të dritares, në mënyrë që mos ta sjellësh nga dhoma. Por, por, Kjo mund të funksionojë ky thot, un vet thot ai kam humbur mbi 16 kg. Uh, Duke përdorur këtë. Po, sepse un mendoj thot uh, zoti Manish Sethi se nëse ti e kthen diçka në zakon, mm -hmm. pasi e domethënë ti e përforcon dhe e përforcon dhe e përforcon një gjë derisa ajo kthehet në zakon. Në momentin që kthehet në zakon, vrapi për shembull, mm -hmm. apo stërvitja apo palestra apo ngritja e peshave, apo di un se çfarë tjetër ti do të bësh si ushtrim fizik, atëherë, atëherë ti ke fituar sepse e ke kthyer në zakon dhe pastaj e bën vet. Është siç ka zakon ai që pi cigare. Po, po. Nuk i thua ti more pi cigare, pi cigare. Bëhet pjesë e jote. I pi vet ai, i pi vet. Kështu që edhe zakonet e mira mund të bëhen, duhet por, një far disiplinë. Po duhet pak disiplinë. Ka ca kritika ma që thonë për një sekondë se kjo me dhimbje Është çik kshu e tepruar. Se mund të kalojmë për shkakun që në momentin që ti kap atë qoftën e tretë, Të dredh ajo, s'të le të hash qoftën e tretë, se e di ajo, se kjo do avancoj me kalimin e kohës apo jo. Mm, Tani kjo është po, do të thoni deri në dy qofte. Deri në dy qofte. Ti për shembull do të shikosh ku ti mund të shih. Do të shikosh Breaking Bad për shembull, ke marr gjithë sezonin e 5 Breaking Bad, do ta shikosh nga fillimi në fund. Serinë e dytë. Po. Mu në mes asaj. Sa është Ku të unë tash? Zoti Pinkman duke bërë ndonjë gjë? Ah, të të dredh dhe të bën të çohesh, kështu që nuk e di, e bukur, e bukur. E bukur po e bukur. Dhe motivuese po. gjithashtu. Mund të jem për shkakun që kompani pastaj që bëjnë këto, po themi No. Sigurimet shëndetësore të njerëzve ose mund të dali një urdhër qeverie se Ku i di ti, që thotë që kush nuk mban Pavlok, mhm. nuk, mm -hmm. nuk është i ashtu, nuk do të sigurohet nga ana shëndetsore. Sepse në qoftë se mban Pavlok, sigurisht do të kesh shëndetin më të mirë. Më të mirë, kuptohet. Veç në rast se shokohesh vazhdimisht dhe pastaj vdes nga shoku elektrik, mund të bëjë. Një përtacë kështu që s'çohet fare. Mirë, okay, faleminderit. Ë, uh, kjo ishte. Atëherë, ku jemi me fjalët e huaja? Kishim një fjalë e cila përdoret miq të dashur për të zvendosur fjalën shqipe rënduar, si në kontekstin e rëndimit të një situate. Fjala që përdoret në media në fakt është agravoj. Agravoj është e saktë. Bravo. bravo. E ka gjetur Arseni dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Agravoj një tjetër fjalë uh, e huaj. Po mund të bëjmë një tjetër tani? Miq të dashur, kjo fjalë e bukur e gjuhës angleze, ëh, mm -hmm. ka zëvendësuar fjalën ngjarje. Ngjarje. Ngjarje. Ngjarje. Ngjarje. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, madje ke edhe programues mm. ngjarjesh E vërtetë E më nëmë mm. Kthehemi mbas pak në Klubin e Mëngjesit Ju kujtoj që mund të dërgoni sms-të tuaja Në 069 20 70 222 Me tekstin dua pushime dhe emrin Sepse Jeri mbas pak do tërheqë njërin prej tyre Dhe do të bëjmë fitues një çift One Republic If I lose myself Që sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Mm, Jeri ka një histori miq të dashur tani. Kujdes. Altini është shumë entuziast. Dua të tregoj historinë e një vajze nga Londra, është 23 vjeç dhe uh, me këtë histori unë mund të them vërtet që bukuroshja e fjetur ekziston, oh. sepse kjo vajzë uh, vuan nga një çrregullim që është shumë i rrallë neurologjik mm. dhe uh, quhet sindroma Kleine-Levin dhe ka fjetur për 59 ditë pa u ngritur fare nga krevati. Wow. Është një gjë që i ndodh uh, prej disa vitesh, nuk është se e ka pasur më përpara, por i ka ndodhur me kalimin e viteve dhe vajza e ka emrin Imarl Duprey, uh, mund të flejë për 59 ditë pa u ngritur fare nga krevati, pa bërë asnjë gjë, mund të çohet somnambul, mund të gjejë frigoriferin dhe të hajë ushqime pafundësisht, por të gjitha këto e bën në një gjumë të plotë. Nuk është se fle dhe zgjohet si gjithë njerëzit e tjerë, por fle gjatë gjithë kohës. Dhe dhe e bukura është Altini që ajo mund të hajë ushqim pa fund, pa e kuptuar dhe në një gjendje gjumi, pra jo në një gjendje të zgjuar. Dhe kjo është një lloj sindrome që një uh, nuk është se e kanë të gjithë njerëzit, janë shumë të rrallë njerëzit që mund të vuajnë nga kjo lloj sindrome, por që ende nuk i është gjetur kura e përshtatshme apo arsyeja se pse vjen kjo lloj sëmundje dhe si vjen. Okej, okay, faleminderit. Prandaj tash bukuroshja e fjetur ekziston, ekziston në Londër. Ekziston në Londër. Mm. Okej, okay, por në Londër ka edhe princa, kështu që. Ata festuan njëvjetorin e bebes me qira këtë e mban mend, këtë javë ishte, mm -hmm. një mhm. vjetorin i bebes, u bë bebja një vjeç. Hej, gati për pop quizin e ditës sotme miq të dashur, ne tani kemi një rast për të shkuar edhe një tjetër te fjalori i gjuhës shqipe, bëjmë këtë çdo ditë, fjalori i gjuhës shqipe dhe gjuha jonë, e dashur për ne, Kështu që unë kam fjalë me B sot, do të lexoj përkufizimet e këtyre fjalëve dhe ju duhet t'i gjeni ato njërën mbas tjetrës.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 Të gjitha fillojnë me B, normalisht kjo e bën më të lehtë. Dua t'ju kujtoj se kemi edhe në 19 minuta tani do të hedhim shortin për Prevezën. Kujdes. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Secila nga dy pjesët e mishta, ëh, mm -hmm. e të lëvizshme që mbulojnë dhëmbët dhe kufizojnë e mbyllin gojën. Kujdes. Me b. Me b. Me b. Shumë e thjeshtë. Secila nga dy pjesët e mishta e të lëvizshme që mbulojnë dhëmbët dhe ky është përkufizimi në fjalor dhe kufizojnë e mbyllin gojën. Okej, okay, mm. pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Kandërr si karkalec i vogël që jeton në mure të vjetra. Mm. Pam. Kujdes. Është një kandërr si karkalec i vogël, miq të dashur. Jo buburrec, kujdes. Po po po, hajde mbaj mend. Është si karkalec i vogël. Jo, jo, s'është i vështirë. Se është ka qenë personazh në filma vizatimorë. Po po, po. Kujdes. E saktë. Mhm. Mm. Është një kandërr që ngjan me karkalecin e vogël dhe ndërgjegjëson. Ndërgjegja. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Përshesh. me bazë misri. I përvëluar me ujë të valuar me vaj apo gjalpë dhe djathë. Varet sipas rastit. Kujdes. Përshesh. I përvëluar me ujë të valuar me vaj me gjalpë dhe djathë. Mhm. Mm Ta bësh me vaj dhe me djathë apo me gjalpë dhe me djathë? Si duash. Varet, vaji dhe gjalpi se s'përzihen të dyja, o njërën o tjetrën, s'ke nevojë për dy yndyra. Po mund të bësh, mund ta bësh me vaj, mund ta bësh me gjalp. Simbas mhm. fëmijëve po me gjalp, për shkak se e kanë më kollaj. Po kur rriten pastaj duan vaj. Mirë, ë, vaj ulliri, kur ka. Ëm, gati për të fundit? Gati. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Është një libër i thjeshtë me pak fletë i qepur me tel. Mm. Një libërth. Miq të dashur. Kujdes fillon me B. Një libërth i thjeshtë, i qepur me tel, me pak fletë. 069 20 70 222 Këto ishin nga fjalori i gjuhës shqipe Ishte pop quizi miq Me përkufizimet Kthehemi mbasi dëgjojmë nga Jennifer Lopez Kjo është kërkesë muzikore Ju mund të kërkoni muzikën sot në 069 20 70 222 Quhet First Love Atëherë do t'i bëjmë shumë shpejt përgjigjet e pop quizit janë nga fjalori i gjuhës shqipe miq të dashur përkufizime të fjalëve të ndryshme, të cilat ju tani duhet të m'i jepni një nga një, Jeri në fillim fare mm -hmm. secila nga dy pjesët e mishta dhe të lëvizshme që mbulojnë dhëmbët, buzët. Buzët shumë e thjeshtë. Bravo. Pyetja e dytë për ty, Altin kandërr, si karkalec i vogël që jeton në mure të vjetra. Bulkth është e saktë, bravo. Bravo. Pyetja e tretë për ty Olta, po. përshesh i përvaluar me ujë të valuar, me vaj apo gjalp dhe djathë. Bukvale, bukvale. Bukvale, është e saktë bukvale bravo. Çuna, bukvale. Shumë e mirë. Byrek. Unë kam janë 20 vjet pa ngrënë bukvale. Kush thotë byrek? Byrek. Elvan. Por jashtë nga lista, por jashtë Mandaj Elvan. Një përshesh i përvaluar me ujë. Ne mezi. Byrek. Po tashi Quhet edhe burani për ca e ca. Burani po spinaqin ku e ka? Po pra. Po ku e përvëlojmë buranin me ujë të po, pra. përvëluar? Se që zien spinaqin është tjetër gjë e orizin e këtu. Kanë thënë edhe bulgur. Bulgur, po bulguri është tjetër gjë. Po pra. Bulguri është një drithë. Po ne, okay, mirë, bajë. Po nis. Atë, pyetja, po ia fusin në janë njerëzit. Libër i thjeshtë i qepur me tel, me pak faqe Jeri. Broshurë. Quhet broshurë, bravo. Broshurë, bravo. Kush është fitues, Olta? Te te te te te te. Nuk e di se sa të updateuar jeni ju miq të dashur me fjalorin e gjuhës shqipe, por ka një fjalë në fjalorin e gjuhës shqipe që Kam dhe një punë pastaj Sharadio. E jeni gati? Ne jemi gati Unë hallin tuaj kisha jo, jo, ne Se ne, gati. ne për Sharadio të shqyejmë Apo jo Jepini pra Jo, jo, jo, literalisht pra, Figurativisht Figurativisht, po Të të tani Unë them gjeni Sharadio Loja që vendos djemtë kundër vajzave Në kërkim të një fjale të vetme Kujdes goca. Është një gjë që hahet. Jo. Jo. Është një gjë që vishet. Jo. Një rrobë banje. Është jo. koncept i ri. Jo. Është një veprim. Po. Është një veprim njerëzor. Dhe bën pjesë të kësaj. E bën njeriu. E bën njeriu, e bën dhe kafsha. E bën dhe kafsha. Nuk di ta bëjë kafsha një gjë tjetër. Nuk di nëse e bën kafsha. Po e bën edhe në autobus, po e bën dhe me V. Po me V fillon. E vazhdon me J. Ë, edhe është po hajdutri, është një lloj hajdutrie. Po? po? Po, okay, faleminderit Altin. Rrofsh. Bravo Altin. Ishte tre që thoya. Një vit për Altinin, bravo. Bravo, bravo. Faleminderit. Okej, okay, shkëlqyeshëm. E gjetëm shumë shpejt, Gozan, as nuk patëm kohë që të vinim orën se sa Ta bësh vetë është më mirë. Se tash shikon kur e bën vet, mm. se cili e di domethënë se ku e ka atë atë qejfin e vet, kupton pikën e qejfit, mm. lezetin si thua. Ëm, uh, kështu që kur ja bën vetes ka E bëjmë shpesh ne këtë gjë? E bëjmë, e bëjmë. Ka njerëz që e bëjnë për ditë, ka njerëz që e bëjnë dy herë në ditë, dy herë, tre herë. Fillon me p. Jo, nuk fillon me p. Çfarë është? Çfarë është boja? Një përkëdhelje. Jo, jo, jo. Nuk është përkëdhelje, kujdes. Është më është më intensive se sa përkëdhelja. Po ku bëhet kjo përgjithsisht? Bëhet në ambient publik po, apo bën tash i varet, varet se në këtë moment për shembull edhe un po e bëj. Ti po e bën në këtë moment? Po e bën vërtet? Po. Nëse po ti jo, mund ta bësh po, për shembull po, në po, në vende intime, nëse nëse do ta bësh në vende intime të trupit, duhet që edhe të jesh në një ambient intim. Nuk mund ta bësh për shembull në rrugë këtë gjën. Se e kupton? Ju na thosin në ca çështë. Kurse në rast se goca, o goca është një gjë që njeriu mund ta bëj, por në rrugë nuk e bën dot se dukesh keq. Sidomos në një vend intim nuk mund ta bësh këtë. Po pra. E kupton ti në një në një vend intim se i bie pasaj që të të dukesh para njerëzve. Kështu që do shfrytëzosh kur je në kur je në në ashensor, për shembull, kur je në banjo, mund ta mund ta bësh në banjo, hmm. mund ta bësh vetëm, po, që je vetëm, ke. Por mirë është të marrësh kohën e duhur domethënë. Mm. E komplikuat Është kruajtja, pra kruajtja Faleminderit shumë Mirë, miq të dashur ne do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Faleminderit Lori uh, për ndihmën e madhe që i dhe. Shumë i zgjuar, bravo. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hush baby. Tani miq të dashur ka mbërritur momenti. Ne e kemi pritur gjithë javën. Ju e keni pritur gjithë javën, por më në fund është këtu. Ne do të çojmë një çift në Preveza. Po shkruaj këtu. Beach mm -hmm. Hotel. Mund ta gjeni edhe në faqen e Facebookut. Është Preveza Beach Hotel. Vetëm kërkoni për Preveza Beach Hotel dhe ja ku ju del, ju del kjo faqe e Facebookut miq të dashur me të gjitha gjërat e përfshira atje. Është me të vërtetë shumë bukur. Shikoj çdo dhomë. Është fantastike. Shikoj çdo dhomë, e shikoj se ç'pamje nga deti ka dhoma. Wow. Të doja të isha aty. Është në Prevezë miq të dashur. Kështu që për 3 net, 4 ditë ka ka e para është mu në det dhe e dyta ka liqenin e vet, më fal, ka pishinën e vet. Pishinën. Mhm. Ja ku ndodhet. Preveza Beach Hotel dhe është e rrethuar nga natyra. Kështu që Tre net katër ditë për atë që do të fitojë tani. Jeri do tërheqë një emër miq të dashur ne i kemi hedhur në këtë govatën e madhe plastike që kemi këtu. Shumë. Po, se s'kishim ku t'i çonim, u bënë shumë. Tani njëri do të jetë krejt i rastësishëm dhe ne do të përpiqemi ta thërrasim në telefon menjëherë sapo ta nxjerrim. Jeri ka zgjedhur një numër. Një emër, shahi. Kush fiton Jeri, kush fiton? Dua pushime. Denisa Sala i mbaron numri me 154. Bravo. Wow. Bravo Denisa. Oh, ka një ditë kam bërë, unë e kam me j, po. Me j, ajo e ka Sala. Mirë, a mund ta marrim ka numrin që mbaron me 154. 154 mhm. Denisa. Çfarë shansi? Okej. Okay. Ë, uh, Olta, mund ta bëjmë këtë gjë me numrin që ta marrim në telefon, nuk e dim nëse. Se ajo mund ta ketë dërguar uh, sot, mund ta ketë dërguar njërën nga ditët e javës dhe ne do mundohemi ta kapim. Mund mos jetë në dëgjim në moment, kështu që ne do të përpiqemi ta kapim që të marrim atë reagimin e parë të kësaj zonjushës uh, Sala, që ka fituar sot Denisa Sala. Bravo. Ah, uh, miq, 9:53 minuta. Ishte kushëra jote. Po. Po, po gjithmonë kushërinjtë e mi e kanë uh, Mund të jetë uh, kushërira ime. Po, po jemi me shans ne. Do ta mësoj. Gjithsesi. Ëm um, sa më jeni ndodhin gjërat live, ç'do të thosh pasaj që ata po. Ëm po. po. um, gjithsesi, po mund po ka sala ka kosovar, ka sala në në troje shqiptare në Maqedoni që s'kanë mm -hmm. lidhje me, kështu që ka gjithandej. Është pak si këto, si hoxhat e si po dervishët. J-ja bën diferencën. J-ja bën diferencën. Mirë, ndërkohë që ne kemi të dhuratën, atëherë mund t'i japim të gjithë fituesit deri tani. Është Zamira që fiton një top nga Pepsi pasi ka thënë përditësim. Përditësim. Ah, Zamir, Zamira, Zamira, shpresoj që ti ta mbash topin me kokë. Ë, nëse jo, jepja një çuni, nëse ke, nëse s'ke, ë, po jepja një të dashurit. Po, mund t'ia japësh të dashurit Zamira. Alo. Mirë. Po, tani të dëgjojmë. Denisa nga na po. flet? Unë nga Tirana. Nga Tirana. Çfarë duke bërë tani? Uh, ja jam në zyrë. Okej. Okay. Ah, Denisa, uh, jemi kushërinj bashkë? Po, jo kushërinj, po disi në fis. Ah, jemi, nuk jemi kushërinj, po jemi disi në fis. Okej, okay, po. shkëlqyshëm. Mirë, ti ke fituar dhe kë do marrësh me vete. Ah, sa e mirë, do të çoj mamin dhe babin. Do të çoj mamin dhe babin, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Duket, duket që mund të jetë në fjalë, duket. Okej. Mirë, Denisa, ti ke fituar. Pushimet janë në shtator, është për 3 net, 4 ditë në Preveza Beach Hotel. Është e shkëlqyer, datat mund t'i zgjedhin vetë prindërit se kur do të shkojnë atje, por ata ju mirëpresin dhe të gjitha janë përfshira. Mirë. Iku. Ja pra. Mbaroi. E mbyllim për uh, sot miq të dashur do të takohemi sërish të hënën në klubin e mëngjesit në orën 7 me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Si çdo ditë tjetër un po e thyej. Ja të këndshme. Largohemi Orgesa Zaimi do të jetë tani me Music Box. I know what's in the box.